Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi nagovještava فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ Ko uradi i trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهِ A ko uradi i trun zla, vidjet će ga. Često čujemo od naših džematlija da je za dobročinstvo ili za dobro djelo potrebno da imamo puno novca da bismo ga mogli dijeliti ili da imamo potencijal da činimo dobra djela. U današnjoj hutbi želimo ukazati na određene vrste dobročinstva koje su nam dostupne, ali možda nismo u velikoj mjeri svjesni koliko je to važno, vrijedno i bitno da radimo. Pogledajte, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi ukazuje i mu fesiri kažu da su ovo najpravedniji ajeti, čak i trun dobra, koji iskreno uradimo u ime uzvišenog Allaha, bit će nam na mizanu, na našoj vagi dobrih dijela. I zato nikada ne smijemo omalovažavati dobro dijelo, pa makar, kako kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, štitite se od džehennemske vatre, walau bi šiqi tamra, pa makar i sa pola hurme. Nemate više da udijelite nekome nego pola hurme ili kod nas pola suhe šljive ili nečega što imamo, pa makar to u našim očima izgledalo malo, to kod uzvišnog Allaha može biti veliko. Ebu Zer radijallahu anhu pripovijeda da su neki ljudi kazali O Allahov poslaniće, imućni ljudi odnesoše nagrade. Kao bi oni koji imaju metak, ispred nasu, klanjaju kao i mi, poste kao i mi i pored toga od viješka svoga i metka udjeljuju sadaku. A na to im poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, zar Allah dželešanuhu nije i vama omogućio da sadaku dijelite? svaki tesbih, izgovaranje subhanallah je sadaka. Svako elhamdulillah je sadaka. Svako la ilaha illallah je sadaka. Naređivanje na dobro je sadaka, isprečavanje zla je sadaka. Pa čak i bračni odnos je sadaka. Oni tada rekoše, Allahov poslaniće, zar i za zadovoljavanje svoje strasti čovjek ima nagradu. A poslanik alaihi salatu wasalam upita šta mislite kada bi tu svoju strast čovjek udovoljio na nedozvoljen način, bili zaslužio kaznu? Isto tako, ako to uradi na dozvoljen halal način, zaslužuje nagradu. Dakle, iz ovog dijela izvlačimo zaključak da je uzvišeni Allah nekoga počastio i metkom i počastio snagom i voljom da taj imetak ili višak svog imetka udjeljuje na Allahovom putu i da na taj način zasluži veliku nagradu od svoga stvoritelja. Onaj kome je Allah uskratio imetak, dao mu je jezik, da njime zahvaljuje i veliča, da zahvaljuje Allahu i veliča ga i da na taj način izgovareći Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar – onaj zikr poslije namaza koji izgovaramo i što češće zaposliti svoj jezik onim što je hajr, vidjet ćemo kako ćemo i mi biti u velikoj prilici. Imamo veliku šansu da kod svoga stvoritelja zaslužimo u toku dana puno se vapa, iako nismo udjeljivali i metak, ali smo učinili nešto što spada u sadaku. Ebu Zer radijallahu anhu također pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ni pošto ne podcjenjuj, ne omalovažavaj ništa od dobrih dijela, pa i da sretneš radosna lica svoga brata. Sa radosnim licem, dakle nasmijan, sa osmijehom da susretneš svoga brata i da ga poselamiš i to se ubraja u sadaku. Ja se nadam, većina, elhamdulillah, ovo primjenjuje u praksi, ali da ćemo nakon današnje hutbe posebno povesti računa da nikada ne budemo namrgođeni kada susretnemo svoga brata u vjeri. Čak i ako imamo probleme, čak i ako imamo opterećenja, vjernik zna da sve što ga zadesi, da je to Allahova odredba. Da ono što te zadesilo nije te moglo mimojići, a ono što te mimojišlo nije te moglo zadesiti. Da pri susretu sa bratom udijeliš mu sadaku na način što će ga susresti nasmijan, vedra lica, da ti unosiš radost u njegovo srce, a i da on unosi radost u tvoje srce i da sreća u džematu bude veća jer se širi, a da tuga u džematu bude manja jer isto kao da drugi nose dio tereta koji i mi nosimo. Poslušajmo dobro predaju koju prenosi Ebu Hureyre radijallahu an, u kojoj poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Svakog dana je čovjek dužan podijeliti sadaku za svaki dijelić svog tijela. Da pravedno presudiš između dvojice je sadaka, pomoći čovjeku da se uspne na konja ili pomoći mu da na njega natovari teret je sadaka, lijepa riječ je sadaka, svaki korak prema džamiji ti je sadaka i uklanjanje sa puta onoga što smeta prolaznicima je Sadaka. U ovoj predaji vidimo da smo mi dužni i to je taj osjećaj koji vjedni kod sebe treba izgraditi na 360 dijelova svog tijela, to je 360 globova koliko čovjek ima na svom tijelu. Vidite, važno je da u toku dana zikrimo, da u toku dana na dobro podstičemo, a od zla odvraćamo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem na završetku jedne predaje kaže a dva rekata duha namaza sve to odužuje. A duha namaz se klanja kad sunce odskoči, pa sve do predpodne namaz. Sa dva rekata duha namaza ko navikne sebe, onda će odužiti za sadaku koju je dužan podijeliti za 300, 360 zglobova koliko ima na svom tijelu. Vidjet ćemo još jedan interesantan događaj koji nam približava kako je postupak čovjeka čak i prema životinji može biti sebe njegovog spasa. Ebu Hureyre prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao neki je čovjek putovao pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi, žeđi. Blato ili je to bio onaj pustinski pijesak. Čovjek tada reče, ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla. Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom. Da li je to bilo nešto poput mestve naše današnje, koju je držao u zubima, jer je morao rukama da se uspenje uz bunar dok se ponovo popeo i napio, napojio psa. Allah Đelešanuhu mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše, Allahov poslaniće, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu? Fi kulli kebidin ratbetin eđr, tada je poslanik Ali Selam rekao, u svemu što ima, što ima živu jetru, to jest u svakom živom biću je nagrada. U Buharijevom e, rivajetu stoji Allah Đelešanuhu mu je zahvaljujući tome oprostio grijehe i u džennet ga uveo. A u, drugoj, u drugom rivajetu od Buhari i muslima jednog dana je jedan pas kružio oko bunara. Žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica od Beni Israila, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, što je Allah Đelešanuhu oprostio njene grijehe. Da ne bi pogrešno razumijevali, dakle ovo je od prijašnjih naroda prije Islama, kod nas podrazumijeva se da osoba obavlja namaz, da čuva i održava Allahove granice, da, da čuva e, Allahove propise i da onaj ko i u životu napravi određene greške, pogledajte u dobročinstvu i prema životinji, a posebno prema čovjeku, imamo šansu da zaradimo ogromnu nagradu. Cijenjena braćo, Nas kao muslimane žalosti situacije ili stanje ummeta danas u svijetu. Vidimo da su muslimani međusobno podijeljeni, da nažalost međusobno ratuju, da nažalost danas imamo veliki broj izbjeglica i veliki broj siromašnih i gladnih muslimana, a na drugoj strani imamo muslimane koji se nadmeću u gradnji visokih palača i da su najveće građevine danas u muslimanskim državama na svijetu. Nešto se ne slaže u svemu ovome. Zar je moguće na jednoj strani da muslimani imaju ogroman kapital, a na drugoj strani da umiru od gladi? Da imaju ogroman kapital, a na drugoj strani, pogledajte, da se protjeruju, ubijaju, da se njihova prava uzurpiraju, da žive u vrlo teškim okolnostima. Iz naše pozicije mi možemo najviše pomoći tako što ćemo učiti dove za njih, ali tako što ćemo se potruditi da sebe i svoje porodice odgojimo. Da čineći dobra dijela mi ne budemo od onih kojima će pomoć tuđa biti potrebna. Vi znate od 92. do 95. da je muslimanima Bosne i Hercegovine bila potrebna tuđa pomoć. I Allaha molimo da nikad ne budemo dovedeni ponovo u situaciju da dušmani dođu i da na spavanju zateknu Bošnjake na ovim prostorima. To podrazumijeva dakle da vodimo računa i o najmanjim sitnicama. Zato smo u današnjoj hutbi ukazali na određena dijela koja su na izgled sitna, na izgled mala, ali nažalost 90 do 95 posto bošnjaka vrlo malo Allaha dnevno spominje. Vrlo malo izgovara mimo namaza subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Vrlo malo je onih koji znaju da vode računa o ovim detaljima ili sitnicama u našim međusobnim odnosima. I zapamtimo dobro, men hemme bi hasenetin. Poslanik alaihi salatu wasalam nas podučava da onaj ko naumi učiniti dobro djelo, felem ja'melha, pa ga i ne uradi, kutibet lehu hasene. Biće mu zapisano kao dobro djelo. Ako odluči da, ura, da uradi dobro djelo pa ga uradi, bit će desetorostruko nagrađen pa do sedamstotina puta. Onaj ko naumi da uradi loše djelo, pa ga ne uradi, bit će mu upisano dobro djelo. Znači, predomisli se i kaže, bojim se Allaha i neću to uraditi, bit će mu upisano kao dobro djelo, iako je imao na umu da uradi loše djelo. A onaj ko naumi da uradi loše djelo pa ga i uradi, bit će mu upisano kao jedno loše djelo. Pogledajte razlike. U početku ko naumi i uradi imaće desetorostruku nagradu do 700 puta. Zato je vrlo važno da stalno o tome razmišljamo. Men amile salihan feli nefsi. Ko uradi dobro djelo, čini ga sebi u korist. O men esaefa alejha. Ako čini zlo djelo, sebi ga na štetu čini. Men džae bil haseneti felehu ašru emthaliha. Ko uradi dobro djelo, kaže uzvišeni Allah, bit će desetorostruko nagrađen. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ako uradi loše djelo samo će za njega biti kažnjen i nikome nepravda neće biti učinjena. Znači, neće mu se dodavati više i više struku da će biti kažnjen za loše dijelo. Zato motivacija je vrlo bitna da bude kod nas prisutna, da stalno se trudimo da činimo dobra dijela. Zato je važno i kada napominjemo da u ime Allaha jednu marku damo. Ako nemamo marku, imamo li pola marke? Ako nemamo pola marke, imamo li 20 feninga? Ako nemamo 20 feninga, imamo li 10? Ako nemamo ni 10, imamo li 5? Ali učinimo dobro djelo, jer možda upravo tih 5 feninga nekada bude sebe da prevagnu naša dobra djela i da budemo u okrilju Allahove milosti. Zato molim Allaha uzvišnog da nam podari snage, volje, odlučnosti i spremnosti da jedni drugima činimo dobra djela, da jedni za druge učimo dove, da se potrudimo da kad na džumu krenemo – da zapamtimo da onaj ko lijepo uzme abdest i krene u džamiju, da džumu obavi, da će u toku hutbe, ukoliko bude slušao, izaći, a da će mu nakon toga biti oprošteni grijesi između dvije džume. Međutim, poslanik Ali Selam upozorava da se za vrijeme džume ne smije ni kamenčić tada. Bilo šta drugo, ni pomjeriti, ni govoriti, ni raditi da bi nam džuma bila kabul. Zato je važno da pažljivo slušamo, da razmišljamo o sebi, o svojoj budućnosti, o svojoj porodici, o stanju naše zajednice, o stanju ummeta. Ja molim Allaha da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-'azim li, wa lakum wa lisa iri l'muslimin, fa astagfiruhu huval ghafurur rahim.